Assalamu alaikum jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanmu da sake saduwa da ku ta cikin wannan fili na ƙara biyu a tashar mu ta biyu ta FM Radio Kano kuma a littafin nan bakuwar fuska shirin da ya gabata mun gaya muku cewa duk abin da ake yi Mustapha Naji wani lokacin ma yakan dan bude sa yadda ba za a gani ba matakin da ilham ta dauka kan fahima shine ya ruda shi gaba daya hankalinsa ya gama tashi yana jin tamkar wanda ya mutu ma ya fi shi jin dadi da kwanciyar hankali to tunani da fargabar yadda rayuwarsa za ta kasance da rashin fahima a kusa da shi kadai zai iya zamowa ajalinsa nan muka dakata wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba bari mu leƙa gidan su mu ji yadda rayuwarsu ke tafiya yanayin garin alulluɓe ke da hadari wanda ya taso tun daren jiya amma bai zubar da ruwa ba sai lullumi da iska mai daɗi da take kaɗawa wannan ya sa yammacin ya zamo mai sanyin nishaɗi mutane na tafiyar da harkokinsu cikin lumana minal na zaune a kan ɗaya daga cikin fararen kujeru na karfe waɗanda ke tsakiyar lambun cikin gidansu tana sanye da pink ɗin shat da blue na jeans free ta daure kanta da wani ribbon sanyin safiyar cewa suka sauka a kasar gaba ɗaya ta ƙagu ta je ta ga mamanta da ya Ismail ta ja dogon tsaki lokacin da take ta ƙoƙarin kiran lambar wayarsa ta je ta kashe ta wurga wayar cikin ciyayi can ta hango anti Zinatu runguma da jaririnta sun nufo ta Zinal tun kafin ta karaso ta soma cewa dama kina nan kika sani yawon neman ki Minal ta sa hannu ta ɗauki ahmad ta sumbace shi a to bebin nan kai ma kana so ka je ka ga grand daddy ɗinka ko yaro sai dariya sai ke kawai Minal ta dubi anti zinat allah anti bebi ma yana son ganin mama da baba dan dai ba shi da baki ne anti zinat ta murmushi ni ma ina son zuwa minal ya za mu yi tun da dadi ya ce sai dare za mu dawo mu haƙura ta haɗe fuska cikin murya shagwaba ta ce Allah anti zinat dan dai kina bin uncle kasim din nan ne duk abin da yake shi yasa komai sai yayi mana ka'ida ni dai kawai ki roƙe shi ya bar ni kawai na je na ga mata yanzu gaskiya ba zan jira har sai dare ba anti zinat ta mata wani irin malalacin kallo sannan ta ce to sai ki je ke da kanki ki faɗa masa ko ki ɗauki mota ki tafiye ki tunda kin zama yar kanki isasshiya minal ta ɗauke kai ba haka bane anti amma fa ke ma fa ki duba watan mu hudu fa a jami'a rabona da ganin mama na kenan kamata yan masauka a can tunda su ma ba su ga baby boy ba amma dai ina ganin ki fi shi sanin abin da ya kamata ba anti zinat ta katse ta suna cikin magana ne kasan ya shigo lambun tare da sadiya yar kimanin shekaru uku ya ja kuzera ya zauna suna ganin sa suka shiru shi yasa ya zargi cewa magana su suke yi ya kuma san duk cin bai wuce na son zuwa wurin mama ba minal ce ta miƙe ranta ɓaci za ta ba wurin kasim ya ce ke kuma yana za ki je ta ce zan shiga ciki ne ya ce me za ki je ki a ciki ki zauna na sa a kawo mana furut mu sha a nan minal ta ji wani takaici ya shaƙe ta saboda haka ta ce ni ba na sha ta so tafiya ki zauna na ce ko da daka mata tsawa nan da nan ta koma ta zauna jikinta na rawa tabbas ba dan tana jin tsoron uncle kasim ba babu abin da zai sa ta tsaya antizi na tutar dariya fushi fa take wai ta wurin mama take son zuwa yanzu kasim ya ce to tunda fushi take yi ai sai mu bari sai ta huce ita ta je idan za mu tafi sai mu bar da boy sadiya ta ce dadi ni ba na fushi da ni za a ko kasim ya ce da ke za ni sadi minal tana jin su suna hirar su ita kuwa ta gama kulewa da boy kawai take wasa cikin zuciyarta ta kudirce ta gama zama gidan yaya ta zinat ita idan za ta iya jure ɗacin rai da ka'ida irin ta mijinta gaskiya ita ba za ta jure ba gara ta zamanta inda ake lallaba ta ake sanda abin da take so babu mai matsa mata lokacin da za su tafi kasim cewa da gaske minal za a bari gidan har sai da zinat ta yi ta bashi haƙuri sannan ya amince minal cikin zuciyarta tana mamakin ikon da kasim yake mata daga yana auren yayarta kenan. ya sawa ta ido komai nata idansa a kai babu abin ta takaici su mama duk abin da zai yi a kanta ba za su yi masa magana ba sai sa ido ya yi ta mata ka'ida cikin harkokinta kamar shi ya haifar musu ita ita kam ta gaji daga yau ta daina zaman gidansa ya yi wa 'yarsa da matarsa ka'ida ba ita ba ta na kan titi tunani ya damu zuciyarta rashin sani wanda ya fi dare duhu shine abinda da minil take ciki domin tun da rikonta ya koma hannun hajiya zainab da alhaji ado babu abin da ya nuna mata na ba su ne mahaifanta ba hatta ƴaƴansu babu wanda ya san minal ba 'yar gidan mace. tun tana 'yar jaririyarta aka ce musu maman su ce ta haife ta suna asibiti lokacin da aka sa minal din a kwalaba domin ta ƙara sayan kwari wannan ya sa suka mayar da ita auta a su ta zama musu 'yar lele musamman yayi usman da yusuf dukkansu babu mai son damuwarta ta taso cikin gata da soyayyarsu bayan kasim ya kammala karatun karatunsa aka ɗauke shi aiki a nnpc ya dinga samun ƙarin girma har ya kai matsayin md ya gina gidansa mai kyau a unguwar sallari mahaifinsa ya damu kwarai akan magana aurensa duk sanda ya je magana kenan kasim ka daure ka ajiye iyali wannan shine kaɗai abin da ya rage maka wanda zai ƙara maka girma da kima idan jama'a shine aure kasim yakan ce baba insha Allah zan yi ne a taya mu da addu'a abin da ke kasan zuciyar ko safiya ce yana ganin duk duniyar nan babu macen da ya dace zauna da ita kamar safiya ya fi kawanar ta dawo hannunsa su ci gaba da zama tare da 'yar samina ko don su ture zargin jama'a na sheganta masa minal kuma yana ji a jikinsa cewa safiya za ta dawo gare shi su ci gaba da zamansu wannan tunanin ne ya hana shi neman aure yana ganin safiya za ta dawo gare shi da haka ya mai da hankali sosai akan aikinsa ya gyara gidan mahaifinsa sannan ya sai alhaji ado gida mai kyau suka koma suka bar gidan gwamnati kasin ya zama mai taimaka musu da ma sauran mutanen da ba su da shi kasin mutum ne mai kyauta da san jama'a wanda ya sa masa farin jinin jama'a hajiya zainab kuwa tunda ta yi ritaya take sana'a sai da tamfofi. Allah ya sa mata albarka a sana'ar tana samun kuɗi alhaji ado shi kuma ana ta buga buga siyasa shi ke rika da mukamin mataimakin shugaban jam'iyya abubuwan ci gaba sun wadata cikin gidan nan sun taka matsayin da za a kira su masu hali duk wanda ke cikin gidan ya san matsayin kasu ma gidan domin yadda yake girmama su za ka yi zaton shi ma ɗa ne a cikin gidan hajiya zainab ta mai da shi tamkar su ɗaya haka ma 'ya'yanta suka ɗauke shi suna yi masa kallon ƙanin mahaifiyarsu ne kawai ba su taɓa tunanin babu dangantaka ta jini a tsakaninsu ba suna girmama shi shi ma yana jan su a jiki yana tsaye kuma akan dukkan harkokinsu duk wani abu da zai taso kafin ma alhaji ado ya sani ma ya gama magance musu shi duk daren duniya sai ya je gidan in har yana gari haka za su zauna gaba ɗaya a falo a yi ta hira minal tun tana ta kewar gaske ne da ita in har ismail yana gidan ba ta yadda kowa ya ɗauke ta ciki ku har da kasim duk wasan da zai mata ba ta yadda ya ɗauke ta ko da yaushe tana makala da ismail idan baya nan kuwa sai ta koma wurin zinat gaba ɗaya ranar ta koma hannun ismail da zinat lokuta da dama kasum na son ya jata ta a jikinsa ta saba da shi sai dai kuma yana jin nauyin hajiya zainab har sai da ta kai kimanin shekaru biyar lokacin ne ta so sakin jiki sosai da kasum sai dai kuma abin da ya hana shakuwar tasu ta ɗore tsabar shagwaba da sangarta irin ta mina dan kankanin abu ke sa ta kuka kuma duk abin da ta so shi za a mata da zarar ba a mata yadda take so ba ta dinga birgima kenan a ƙasa tana kuka idan abu aka sai mata ta yi wurgi da shi saboda tsabar shagwaba gyaran gashi kadai idan za a mata sai ta cika gidan nan da kuka da sanda kasan ya shigo gidan ya tarar tana irin wannan rigimar ana ta lallaba ta sai abin ya bashi haushi ya kama ta ya daka sai dai hajiya zainab ta ta faɗa tana cewa ai yarin ta ce ke damunta idan ta girma za ta yi ne ni idan mutum ba rarrashin ta zai ba bai ci a ce a zo a tunzura min ita ba gaskiya tana so mu faɗan kasim zai bar gida dan ya san idan ya zauna ta dinga mita kenan tana faɗa shi ko a ganin sa idan ba dukanta ake ba abin na ta gaba zai dinga yi wanda ya sa minal ke masifa tsoronsa duk rigimarta ba ta yi idan yana gidan nan duk sallah hajiya zainab na tafiya tare da zinat da minal da je garin su kasim wurin inna ne minal na da shekara tara a wajen aikin su kasim aka tura shi amurka domin ya yi wani kwas shekara biyu ya so ya yi amma sai da ya kwashe shekara biyar don ganin ya kai ga cin magaci ya samu nasarori da dama na ci gaban da shi kansa bai yi zaton su ba ranar da zai sauka a najeriya duk gidan ya rude da murnar dawowarsa a lokacin minal na da shekara goma sha uku tana js2 zinat na level 2 zinat ce kawai ke kaiwa da kawowa a kicin don shirya abincin babban bako minan na makala a ɗakin yaya ismail tana jera masu tambayoyi game da wani littafinsa na likitoci shi kuma yana ba ta amsa daidai da fahimtarta har sai da ya duba agogo ya ga karfe hudu daidai ya rage saura minti goma sha biyar kaɗai jirgin su kasim ya sauka ya miƙe da sauri ya ɗauki mukullin motarsa minal ta sauri ita ma ta miƙe sannan ta ce ya ina zaka ya ce zan je ɗauko kawo kasim ne a airport yaya ni ma zan je kafin ya bata amsa ta ji muryar mama na kiranta ta amsa sannan ta ce yaya ka jira na ina zuwa mu tafi tare tana gudunta tana faɗa masa shi kam binta yi da kallo yana murmushi mama ta fanshe ne yan rigiman nan ba dan an yi kiranta ba kafa ta kafa ta ya juya da sauri ya fita yana waiwaye kada ta biyo shi ta ɓata masa lokaci domin mantawa yake da duk wani abu da yake gabansa idan har yana tare da minal sai hidimar ta kawai ita kuma ga shagwabar tsiya da sangarta suna cikin motar ma duk abin da ta so sai an tsaya an siya mata ko ta kakali zuwa wani wajen da ba shi kuma ba san abin da zai ɓata ran minal mama ce ta dubi shigar da minal ta yi tun daga ƙasa har zuwa sama riga ce mai hannun shimi mai kama jikin ruwan hoda sai wandon jeans fari wanda ya buɗe daga ƙasa shiga da minal ta saba kenan ƙananan kaya tun tana yar karamarta cewar ya ismail sun fi mata kyau shi yasa ko da yaushe baya gajiya da saya mata su mama na kokari wajen ɗinka mata tumfa kole shi amma minal ba ta son sawa ita da kanta ta yarda ƙananan kaya sun fi amsarta sai dai idan za ta fita an yi baki tana ɗora after dress kai mama ta ce ya kamata ki wanka ki shirya karɓar bakon mu ga kayan nan sai kisa minal ta dubi kayan nan sabuwa a tamface super works ta daga rigan nan sannan ta daga siket din ta kwabe fuska mama zafi fa ake yi idan na sa waɗannan gumi ne fa zai dame ni maman ta harare ta duk da ana zafi ai ba wani waje zaki je ba kina cikin gidan nan kuma duk ɗakin da zaki shiga ai AC a kunna take ta shige jikin maman tana magana ciki ciki gaskiya mama ki bar kayan nan kawai ni fa bana son zafi kai kai za su dinga yi min maman ta ce to shikenan tunda ba kya so amma dole ne ki wanka ki canza kayan da suka fi waɗannan kin san dai wanda zai zo kasim ne idan kin manta bari na tuna miki da ya ga abin bai masa ba dukan tsiya zai yi miki ki tattara nutsuwa ki wuri ɗaya minal ta ɗanyi shiru domin ba ta manta da dukan kasim tunda koyaushe ta laifi da shi kawai ake tsoratar da ita wai shi wannan kawun? sai ta takura mutane dama ba zai dawo ba gab ta ji mama ta doke mata baki sha sha sha baban naki zaki ce dama ba zai dawo ba duk gidan nan muna murna da ganin za akan wani shirme naki zaki ce dama ba zai dawo ba so kuwa minal fashewa ta da kuka ta miƙe da sauri ta nufi ɗakin ta tana kuka zina tana kicin ta jiyo kukanta ta shiga ɗakin nasu da gudu tana tambayar wanda ya taɓa ta cikin kuka ta gaya wa zinat abinda ya sa mamata da ke ta har bakinta ya ɗan kumbura zinat ta tararashin ta har sai da ta ga ta shiga wanka sannan ta fita ta kammala sauran aikin da take minan na fitowa daga wanka ta zubo su sababbin kaya da isma'ila su mata farar riga ce tas mai laushi hannunta iya dantse siket ɗin rigan ne baki sai dai yana da ɗan faɗi ta sa dogon wando mai haɗa da safa sannan ta sa wani katon takalmi fari iya korubut sai sirire sarkar gold wadda kwaɗan sarkar hoton zuciya ne tsakiya an yi harafin ma da siraran warwarayenta na gwal guda biyu ta haɗe gashinta ya suka a bayanta minal kamanninta da mahaifiyarta tana girma suna sake bayyana ne sai fata jikinta da take lub kamar sauro bai taɓa cizonta ba tana da kyau mai ɗaukar hankali duk da ƙarancin shekarunta a wancan lokacin duk wanda ya kalle ta ya san idan ta zama cikakken mace ba karamar kyakkyawa za a ba yadda ta ji gidan ya ne da barka da zuwa ya tabbatar mata da cewa kasim ya iso kai tsaye falon mama suka nufa ta murna kware haka shi ma ya cika da farin cikin ganin kowa lafiya minal yar tilan ɗiyarsu ce kawai bai gani ba yana sai tambaye ta yana jin nauyi ismail ne ya ce mama ina bilbi minal ta shiga ne yan rigima ko fushi take yi na tafi na batta mama ta ce tana nan tana ɗakin su ina jin bata ji dawowa ka ba sam ismail ya miƙe shiga ɗakin nasu ta shirya tsaf tana kwance akan gadonta ta ɗora kafa ɗaya kan ɗaya hannunta ɗaya na kan fuskarta ismail ya sunkuya daidai kunnanta waye taɓa min ƴar ƙanwata ne na dai san idan ni ne laifi za a yafe mu tana jin muryarsa ta yi saurin ɗauke hannunta ta miƙe ta zauna sai kuma ta so mu kuka mama ce fa ta buge ni dubu baki na Ismail ya sauri ya koma gefen ta zo na la la la mu gani shi ma ya duba bakin ya ga ya dan tashi kada oh sore minar tunda mama ce hakuri zamu da wani ne shine zan dauki mataki yanzu nan ya hakuri ta so mu je ki ga kawu ya dawo yayi kyau ya sake zama katoto sannan ne ya ga shigar da ta sosai oh kanwata kannan sun amshe ki sosai shi yasa na so miki so, na san za su dace da ki ta ji daɗin yaba mata da yi shi yasa ta yi murmushi ta rike hannunsa sosai cikin nata suka jera suna tafiya tana ba shi labarin kayan da mama ta bata ta sa ita kuma ta ce waɗannan za ta sa shine ta dake ta Isma'ila ce ke kika ja kanki dukan ashe na sha gaya miki ba a yi wa babba gardama Minal ta ce ita ma fa wadan karkawo ya mun faɗa ne ta damu na sa waɗancan ni kuma kai ka siya mu amma kuma sai a ce sai na sa waɗancan amma ai waɗannan ma ba zai mun faɗa ba ko ko zai mun Ismail ya ce ba abin da zai yi idan ma zai yi zan kare ki yawwa yaya na ta faɗa da haka suka shiga falon tunda ta shiga idan kasin na kanta abu na farko kama da mahaifiyarta da ta sake bayyana abu na biyu kayan da suke jikinta da yadda take makala da jikin Ismail abin ya tsaya a ransa sai ka ce wata yarinya yar shekaru biyu sai kuma saurin girman da ta yi yana cikin wannan tunanin har bai san lokacin da ta so kusa da shi ba sai da ya ji muryarta tana cewa kawo barka da zuwa sannan ya dube ta tana durkusha kusa da shi yawwa aminatu taso taso zo na shi kin fara hankali ya kamo hannunta ta zauna a gefensa suka ci gaba da hirar yaushe gaba kwanakin kasum uku da dawowa tsakiyar dare barci ya gagari idansa tunanin yadda zai rikon minal ya hana shi runtsawa halayyar minal da yake ganin sangarta ce kawai ita ce ta daga hankalinsa yake so ya bata tarbiya irin wanda yake so tabbas ya yaba da kokarin su na rike masa minal wanda har tsawon lokacin nan bata san shine mahaifinta ba kula da lafiyar ta karatunta na boko da na arabiya cinta da shanta ta komai na minal high class duk abin da zai yi mata sai wanda ya ga dama kawai ba don tarasa ba yana yaba musu akan waɗannan abubuwan musamman garta ilimi da ta samu ya mata tambayoyi daga na karatun boko har na arabiya ta ba shi mamaki saboda kaifin basirarta ya kuma sani taimakon da take samu ne wajen kulawa da karatun nata ya jawo haka matsalar minar ɗaya ita ce ta dame shi sangarta da rashin kwaba sa ƙananan kaya da ma'amalarta da mazan gida yadda take shigewa jikinsu su kuma suna ɗaukata tamkar 'yan bebi ya yi zaton tsawon shekarun da ta daɗa ga alamomin girma da suka so bayyana a jikinta za su sa a rage wasu abubuwa amma abin da ya lura da shi babu wanda yake kulawa da hakan a cikin gidan nan shi kan abin ya tsaya a ransa yana jin kishin yar ƙiyarsa a ransa yana tunanin gaba idan abubuwa suka ci gaba a haka komai zai iya faruwa tunda bai ga alamun za a samu canji daga mutanen gidan ba ko nan gaba din safiya ita ce tsaye tsaf a ransa ita yake sa ran za ta dawo gare shi su rike yaddiyarsu har su haifar mata kanne shi yasa ya ture magana a aurensa gefe guda ko da yaushe yana sauraron safiya ta dawo gare shi amma tsawon shekarun nan da suka yi ba sa tare babu kuma alamun za ta dawo din ya sa shi ya fitar da ran dawo wannan nata ba zai taɓa yiwuwa ya rayu da minal ita kaɗai a gida ba ya zama dole ya neman mata uwar da za su zauna a tare to wacce mace ce zai aura wadda sahajiya zainab za su yadda ya ɗauki minal daga gabansu ba tare da ya ɓata ransu ba ya san irin ƙaunar da suke wa minal raba su da ita dole ne ya taɓa zuciyarsu shi kuma baya ƙauna abin da zai ɓata ransu musamman akan minal ƙarshen halacci sun yi masa ya zai da ransa tunanin da ya damu zuciyarsa kenan ya hana shi rantsawa ka nemi auren zinat wani bari na zuciyarsa ya ba shi shawara ita ɗaya ce hanyar da zaka ka karɓe minal cikin ruwan sanyi saboda tsananin shakuwarsu da zinat kuma su hajiya zainab ba za su kawo komai a ransu ba to amma zinat za ta amince masa zuciyarsa ta shiga wasu wasi akan haka yanzu haka ma tana da wanda za ta aura ya yi magana a shiga rayuwarta domin ya tabbata idan ya furta yana son zinat alhaji ado zai bashi ta abin da ya fi dacewa neman zaɓi wurin ubangijin talikai bai ɓata lokaci ba da yin wannan tunanin ya tashi ya yi alwala ya sallah raka a biyu da addu'ar neman zaɓin ubangiji da ya kammala ya koma gadonsa ya kwanta ya rufe idanunsa tunanin zinat ya cika zuciyarsa tun daga lokacin ƙuruciyarta zuwa wannan lokacin ya raini zinat kamar uwarta domin hannunsa hajiya zainab take barin ta kai ta gidan babarta a gidan shine karfin renan zinat domin baba ta so mu tsufa ta manta da jego lokacin da ta so mu zuwa makaranta ko aka daina kai ta gidan baba idan an taso daga makarantar boko shine ke ba su abinci ya shirya su ya kai su makarantar islamiyyar su sannan ya je tasa makarantar da tunanin zinat bacci mai daɗi ya ɗauke shi kwanakinsa hudu kacal da dawa zuciyarsa ta karkata akan soyayya zinat yana hangen alhairi a cikin lamarin nasu don haka ranar lahadi da ya tabbatar ba ta zuwa makaranta da safe ya kira waya ta ya gaya mata ta yi masa girki mai sauki ta kawo masa gida baya jin daɗin jikinsa ba zai samu shigowa gidan ba da safe zina tankalin ta ya tashi da sauri ta je ta gaya mama hajiya zainab ta ce to maza ki shiga kicin ita kuma ta kira wayarsa tana tambayar jikinsa ya ce mama ba wani fa ciwo ne mai zafi ba jikina ne ya min nauyi alamun zazzabi na ma sha magani mama ta ce idan dai baka ji garo ba ka je asibiti to mama abin da ya ce kenan sai suka yi sallama nan da nan zinat ta kammala girkin dankalin turawa sannan ta soya plantain da kwai ta san yana so sannan ta dama custard tana juya custard din a plus mama ta shigo har yanzu me kike yi haka ke fa idan kika fara kakale kakale sai yunwa ta da mutum tun yaushe waya kuma ba sai ya ci abincin ba zai samu ya sha magani zina ta ce ana ma gama mama wanka kawai zan yi mama ta ce wannan wanka kuma da san bata lokaci ni dan na aiki direba ne da sai kai masa ko yusufa ke kin fiye kakale zina ta narke murya sauri fa zan yi mama minti biyu na kammala komai ta fitar da sauri ta nufi ɗakin su minal ana gada har lokacin ta farka ba a gurguje zinat ta yi wankanta ta ɓata lokaci wajen kwalliya ba ta dai sa riga da zani ne na atamfa yar ingila ɗinkin ya dace sosai da jikinta duk da ba wata kwalliya ta yi ba ta yi kyau fuskar nan ta yi wani haske fayau tana yafi mayafi minan ta farka anti ina zaki to fa yar rigima ta farka kenan gidan wa zan je na kai masa abinci ba jin daɗi ne wani irin adon guren minal ta yi akan gada sai ga ta a ƙasa an ta dan Allah jira na shirya waje tare Zinat ta ce a'a ni ba zan jira har ki shirya ba yanzu ma mama faɗa take na daɗe dan Allah an ta bari na yi brush ta shiga toilet da gudu ita Zinat ta fi son tafiya tare da ita dan haka ta dan jira ta brush din kawai ta yi ta wanke fuska ta fito Zinat na tsaye a bakin kofa after dress kawai ta dora a kari baccin ta suka fita Zinat ke tuka motar Zainab na gefen ta har suka isa gidan yana zaune a sitting room ɗinsa inda a nan ne ya fi zama wanda ya zata ɗin ce zinat rike da wani kwando wanda kayan abincin yake ciki ya sauri ya karɓi kwandon ya dubi minnal da take bin bayanta menene amfanin yan rike take tunda ba za ta rike miki kaya ba na ce ta bani ta ce wai zai zube inji ji minnal bai jira amsar ta ba ya juya ya shiga ciki suka bi shi a baya maimakon ya tsaya a sitting room ɗin sai ya buɗe wata ƙofar da za ta sada ka da cikin gidan ya yi musu umarni da su shiga suna bin sa a baya suna karewa gidan kallo iya kayatuwa gidan ya haɗu tun yana amurka ya turo da kuɗi wani kamfanin gine-gine suka gina masa gidan duk da sun taɓa zuwa gidan tun ma kafin kasin ya dawo sai suka ga tamkar karawa gidan kyau a kai ba su tsaya a ko'ina ba sai wani falo wanda ya haɗu iya haɗuwa sai kanshin sabunta ne ke tashi domin komai na falon sabo ne fil wasu abubuwan ma ba cire ledar jikinsu ba har suka zauna suna santin kayan fala kasan kuwa ya shiru kawai yana bin zinat da kallo